ultimii 10-12 uh, ani, he, he took the critic a luat critica and uh, he made me the criticized. Și m-a făcut uh, uh, persoana care este criticată. And he took this anti-charismatic charismatic. Și a luat uh, pe tipul ăsta anticarismatic. And he și carismatic. He made me kind of weird. Și m-a făcut un fel de ciudat. But I want to I, I want to tell you it's much more fun being free in the Lord and being criticized by others. Deci vreau să vă spun, e mult mai distractiv, mult mai bine să fii uh, plăcut de Dumnezeu și să uh, fii criticat de alții. Than it was being the critic. decât să fii tu cel care critică. But not really understanding the liberty that there is in the spirit of God. Și să nu înțelegi cu adevărat care este libertatea în Duhul lui Dumnezeu. So I say all that because the message tonight may seem a little uh, weird deci, to you. Uh, spun toate lucrurile astea pentru că mesajul din seara asta mă face puțin ciudat pentru so, voi. Just know that I'm weird. Așa că să știți, okay? sunt ciudat, da? I'm a short, weird Texan. Sunt un texan scund și ciudat. Okay? Da. Uh, but I think if you if you can if you can If you can just try not to get critical. Da, cred că dacă ai încerca să eh, nu devii critic. And if you can if you can open the ears of your spirit. Și dacă îți vei deschide urechile Duhului tău. I really do believe God has something to say to you tonight. Chiar okay? cred că Dumnezeu are ceva and, să spună seara asta. And I believe he'll leave you with an impartation. Și cred că vei pleca cu un transfer, vei primi ceva. Be the beginning of something new in your life, okay? A, va putea să facă ceva nou în viața ta. Um, where to begin? Unde să începi? I, I'm sorry, I, there's, I have a new tradition in my life Îmi pare rău, am o nouă tradiție în viața mea. that every time I visit a new place, Că de fiecare dată când vizitez un loc nou, uh, the Lord doesn't, my notes just don't work. <laughs> notițele mele nu mai corespund. So I spend about five minutes just trying to buy time Așa că ia- iau 5 minute să mai trag de timp until something clicks. până ceva cade la loc. And so right now I'm buying time. Și acum trag de timp. Uh, okay. Well, I'll just start with this. One thing I've learned. Ok, o să încep cu asta. Am învățat, am învățat un lucru. No matter where you are with the Lord, there's more. Indiferent unde ești cu Dumnezeu, este mai mult. And what I find in general in the body of Christ is that there's people who, who we say that we know that there's more. Și ce am aflat în trupul lui Hristos că în general sunt oameni uh, care spun, oh, noi știm că este mai mult. But if I look at how we live, dar dacă mă uit la felul cum trăim, I look at our pursuit of the Lord, dacă mă uit la felul în care îl urmărim pe Dumnezeu, you, you, you would think that we have all there is to have. Uh, ai tinde să crezi că uh, avem totul ce se poate avea. I don't see hunger. Nu văd foame. I don't see passion. Nu văd pasiune. I don't see people who are really laying it down to go after God. Nu văd oameni care and, se pună totul deoparte ca să meargă după Dumnezeu. And here we are in a nation. Și noi ne aflăm acum într-o națiune. That spiritually dry care e uscată din punct de vedere spiritual. The, the, the strongholds over this country for, for centuries. Și legăturile, în teritoriile de peste țara asta deja de secole. And the impact that they have over over the people and even the people of God. Și impactul care îl au aceste întărituri peste oameni și chiar peste oamenii lui Dumnezeu. It's going to require a passionate pioneering spirit. Va fi nevoie de un uh, duh uh, de pionierat, plin spirit, de pasiune. A spirit that's willing to just face it. Un duh okay? care va fi uh, gata uh, să stea față în față cu lucrul and ăsta. To take it. Și să primească all asta, the să fie stare să ia, să ia toată critica, all the rejection, să ia respingerea, all the backbiting, să ia yeah. uh, vorbirea de rău pe la spate, mușcăturile. Yeah, all the evil speaking. Toată vorbirea de rău, da. And just say, I don't care. Și să zică, nu-mi pasă. I'm go for God has. Eu urmăresc ce are Dumnezeu. Because this nation, as far as I know, in its whole history, has never seen a real spiritual breakthrough. Pentru că națiunea asta, de când știu eu și în istorie, nu a văzut vreo izbândă spirituală. And I am the most unlikely guy. Și eu sunt tipul cel mai ciudat to be called to, to Romania, care să fiu chemat în România, to face the culture, să am de a face cu cultura, and to believe God to break through the generational spirits that have been established over this country. Și să cred în Dumnezeu că vrea uh, să aibă zbândă peste duhul care este în țara asta. I am Texan. Sunt texan. And I like Texas. Și îmi place okay? Texas. We, we like America too, but we like Texas first. No, ne place America, dar ne place Texas and, mai întâi. And and we we we want another president. Okay, și I'll noi vrem alt președinte, okay? So when I got saved, deci atunci când am fost mântuit, I said I'm gonna. Uh, God called me. I, he the shower is a very special place for me in the Lord. Dumnezeu m-a chemat, deci pentru mine duhul e un loc, uh, dușul e un loc, un loc uh, foarte special the first ca Dumnezeu time să I vorbească. Heard God was in the shower. Primul loc în care l-am auzit pe Dumnezeu era când eram în duș. And since then it's become a really neat tradition that just out of the blue in the shower, wow. Și de atunci okay? a devenit ca un so, obicei din de nicăieri. Wow. So I was called to Bible college in the shower. Am fost chemat la școala biblică în duș. And when I went to Bible college, I said, I'm going to go for a year because I need to understand this God thing if I'm going to be a Christian. Și când m-am dus la școala biblică, am zis, uh, ok, o să mă duc un an de zile ca să înțeleg care trebuie să cu so, chestia asta, cu Dumnezeu. I get to Bible college. Și m-am dus la școala biblică. And God tells me I'm going to be a pastor. Și Dumnezeu îmi zice că o să fiu pastor. And I said, no, I'm not. Și eu zic, nu, nu o să fiu. Because I've seen those guys and I can't do what they do. Pentru că am văzut pe oamenii ăia și eu nu pot să fac ce fac ei. Really, these guys would come and speak at our school. Uh, wow. Chiar oamenii ăștia veneau și vorbeau la noi și eu ziceam, wow. I can't do that. Nu pot să fac așa. I can talk a lot. Pot vorbi mult. I just never really had much to say. Okay? <laughs> nu aveam prea so, multe de zis. so <laughs> I finally accepted, okay, God's calling me to be a pastor. Deci în final am acceptat cumva că Dumnezeu mă cheamă să fiu pastor. And I began to make an agreement with the Lord. Și am început să-mi fac și eu un, uh, un acord cu Dumnezeu. Să you do know what it means when termenii. you make an agreement with God, Știi ce right? înseamnă când tu uh, îi dai termenul lui Dumnezeu? Absolutely nothing. Absolut nimic. I said, I will be a pastor. I-am zis, voi fi pastor. But. Dar. I have to be an associate pastor first for at least 10 years. Trebuie să fiu pastor asociat pentru cel puțin 10 ani. To really feel prepared. Ca să mă simt cu adevărat pregătit. And maybe after 10-20 years when maybe the pastor dies or something. Și poate după 10-20 de ani, poate atunci când pastorul moare sau ceva de genul. no other choice. Și nu mai este altă opțiune. And I have to do it. Și trebuie să fac asta. Maybe I can do it. Atunci poate pot să fac. But dar it has to be in America. Trebuie să fie în America. Because I'm American. Pentru că sunt american. And I, I, God, I, I will not this missionary thing, praise God, it's not for me. Și Doamne, chestia asta cu misionarii, mulțumesc că nu pentru And mine. Și I'll never pioneer a church, God. Și niciodată nu voi începe eu o biserică, nu voi pioniera. I can't do that. Nu pot să fac eu asta. So God brings me to Romania to pioneer a church to be the senior pastor. Așa că Domnul mă aduce în România să încep o biserică să fiu pastor principal. And, uh, and I'm glad he did. Și mă bucur okay? că a făcut-o. I'm really glad he did. Chiar mă bucur că a uh, făcut-o. There are some people you could meet and talk to who aren't quite as happy about it as I am. Sunt oameni cu care ai putea să întâlnești, să vorbești, care n-ar fi la fel de fericiți ca mine. But I'm glad he did. Dar eu mă bucur că el a făcut-o. Um, Aleluia. So I come. Așa că am venit. And God called me here to direct this Christ for the Nations Bible School. Și Dumnezeu m-a chemat aici să fiu director la uh, Hristos pentru Națiuni. And uh, and when he, when I was asked to do that, I really laughed. Și când am fost întrebat uh, sau când mi s-a spus să vin să fac asta, am râs cu adevărat. Eight years ago I came to Romania for three months. acum 8 ani am venit în România pentru 3 luni. And that took a lot of prayer. Și a fost nevoie de multă rugăciune. I, I really didn't know if I could take it for three months. Chiar nu știam dacă o să rezist trei luni. The most I had spent was two weeks. Cel mai mult cât am rezistat a fost două săptămâni. And when I, when God called me back here to do that year. Și când Dumnezeu m-a chemat înapoi pentru acel an, I only knew one thing. Știam un singur lucru. I'm not prepared for this. Nu sunt pregătit pentru but asta. God put me here. Dar Dumnezeu m-a pus aici. And there must be something he wants to do. Și înseamnă că trebuie să fie ceva ce el vrea să facă. So because of that, I began to learn what it really meant to seek God. Așa că din cauza asta am uh, început să învăț ce înseamnă să-l cauți pe, să cauți pe Dumnezeu. Shortly before I came, I was reading my Bible, which is a good thing to do. Și la scurt timp după ce am venit, and, uh, îmi citeam Biblia, e un lucru bun să-l faci. And I got to this part in Mark chapter Bible college graduate. 14? <laughs> Și am ajuns la capitolul ăsta 14, cred. Are there 16 chapters in Mark? Da. No. There are? Okay, then it was Mark 16. Ok, era Marcu oh, Why didn't I just say the last chapter of Mark? <laughs> De ce n-am zis ultimul capitol din Marcu? Stupid. Okay, so I'm in the last chapter of Mark. Deci în ultimul capitol din Marcu. Close to the end of the chapter. Chiar aproape de sfârșitul capitolului. And, and I read and it, of course this isn't the message, but Și bineînțeles uh, ăsta nu e mesajul, I'll go wherever the Lord wants to go. And I read this verse that says, these signs shall follow those who believe. Și citeam și zicea semnele astea vor urma pe cei ce cred. And I said, well, I believe, Lord, what are the signs? Și eu ziceam, eu cred, Doamne, care semnele? In my name. În numele meu. They'll speak with new tongues. Vor vorbi în limbi noi. In my name they'll cast out demons. În numele meu vor scoate demoni. In my name they'll lay hands on the sick and they'll recover. În numele meu vor pune mâinile peste cei bolnavi și se vor însănătoși. And when I read that last part something hit me really hard. Și când am citit ultima parte ceva m-a lovit foarte tare. And I thought, you know, I've never really seen that happen. Și m-am gândit, știi eu n-am văzut lucrurile astea I hear people come from India and Africa. Am auzit oameni care vin din India, Africa. And they talk about all these wonderful healings that they've seen. Și vorbesc despre minunile astea, vindecările astea mărețe care au văzut. But I really haven't seen this happen. Dar eu n-am văzut asta And the Lord asked me a question. Și Domnul m-a întrebat un lucru. Very eye-opening question. O întrebare care chiar îți deschide ochii. He said, well, when's the last time you laid hands on a sick person and commanded healing? M-a întrebat când a fost ultima dată când ți-ai pus mâna peste un om bolnav să te rogi și să poruncești oh, vindecare? Well, Lord, that's easy. That'd be never. Și i-am zis, Doamne, e ușor, niciodată. <laughs> and so I made this decision. I said, well, you, you, you ever make an excited like you're you're very emotional for a moment and you make this commitment. Și am făcut uh, decizia asta și ai momentele alea în care ești foarte entuziasmat și îți decizia asta și te angajezi pentru moment. You know, God, from now on, every time I... Și acum, Doamne, de acum înainte, totdeauna o să... So, Lord, every time I see a sick person, Doamne, de fiecare dată când văd un bolnav, I'm going to lay hands on him and pray. O să pun mâna peste el și o să mă rog. And so I started. Așa că am început. And uh, I began to pray for people. Am început să mă rog pentru oameni. Uh, they would say I'm sick, my I have pain or I'm Ziceau, sunt bolnav, am durerea asta, am răceală. I would say, let me pray for you. I believe God can heal you. Și eu ziceam, dăm voie să mă rog pentru tine, cred că Dumnezeu vindecă. And most of them would say, okay. Și cei mai mulți ziceau, okay. And I'd pray for them and nothing would happen. Mă rugam, nimic nu se întâmpla. And I kept praying și am continuat să mă rog, continuat să mă rog. I, I had this friend, he was not a Christian. Și aveam un prieten, el nu era creștin. And he was training for, I know this isn't very theological, but trust me, it's going Știu că okay? asta, chestia asta e foarte teologică, dar mergem undeva. Uh, but he's training for a marathon. Se antrena pentru un maraton. He comes home one night and he says, I, I've hurt my knee, I've got this marathon in three days, I don't think I can run it. Vine într-o seară acasă și zice, bă, m-am lovit la genunchi, mai trei zile și nu cred că o să reușesc până atunci. Lord, here's my chance. Și mă gândeam, Doamne, aici e șansa mea. So I boldly looked him in the eye Așa că plin de îndrăzneală m-am uitat And în I ochii said, lui. you know what, Craig? Și am zis, știi ce, Craig? I can pray for you if you'd like me to. Pot să mă rog pentru tine dacă ai vrea. And he said, really? Și el chiar? Uh, yeah, really. Da, chiar. So, so I prayed for him. Așa că m-a rugat pentru and he went el. out the next day and he ran five miles. Și următoarea zi a alergat 5 mile. Came back, he said this prayer thing really works. Și vine înapoi și zice, bă, rugăciunea asta chiar funcționează. So I ran the whole 5 miles and my knee didn't hurt. M-am am fugit 5 mile și nu mă dură genunchiul. Okay. Și am zis, ok. Something's happened here. Ceva se întâmplă aici. Anyway, shortly after that he gave his life to the Lord, which is even cooler, right? La scurt timp după asta și-a dat viața lui Dumnezeu, ceea ce e și mai tare, nu? So my best friend was my first healing. Deci prietenul cel mai bun a, avut, a fost prima vindecare. L-am condus la Dumnezeu. <clears throat> Și anul trecut uh, uh, am am uh, oficiat ceremonia deci so, de căsnicie. Deci Dumnezeu e tare, nu? So, so listen, cool, you know, right. Deci e tare, durere la genunchi, e în regulă, nu? My youth are so excited, they're staring at the stage. <laughs> Tinerii mei sunt așa entuziasmați să holbează la scenă. It's just like at church on Sunday morning. E ca în biserică duminica. This has nothing to do with anything, but we meet in a hundred year old cinema. Asta n-are <laughs> <laughs> nimic de a face cu nimic, dar ne întâlnim într-un cinema vechi de 100 de ani. And the bathrooms are conveniently at the front corner. Și baia so, în mod foarte convenabil la colțul ăsta din dreapta. And we have coffee before church. Și avem cafea înainte de biserică. And everyone in the church has a small bladder. Și toți cei din biserică are biserica au vizică că mică. I mean, I'm getting to this strong point about righteousness or sanctification Și ajung la un punct tare despre neprihănire sau sfințenie. And right when the passion builds and I'm about to really give it to him. Și când pasiunea crește și eu sunt acolo să ajung în punctul principal. Three people have to go to the bathroom. Trei oameni trebuie să meargă la baie. And the whole church goes. Și toată biserica. So, so I feel right at home. Thank you. Așa că mă simt ca acasă. Mulțumesc. I'm sorry, that was a waste of time. Îmi pare rău, am, am irosit timpul. least I'm not stiff anymore, huh? Nu mai țeapăn oricum. Where was I? Um, about healing something, yeah? Okay, so then I came to Romania. Așa că apoi vin România. And all I've seen is a knee healed. Și tot ce am văzut o, vindecare a unui uh, genunchi. And I hear about this crazy evangelist from Arizona who's going to be in a town called Reagan. Și aud despre evanghelistul ăsta nebun din Arizona care e chemat în Reagan. And they're having a campaign for the gypsy people there. Și o urma să aibă o campanie pentru țigani. So someone tells me, someone tells me you have to go. Și cineva îmi zice, a, trebuie să te duci. First of all, this thing's going to be crazy. Pentru că în primul rând chestia asta să fie nebunească. And second of all, this evangelist has so many miracles, you just have to go see what God's doing. Și după aia, evanghelistul ăsta are așa de multe so, miracole care Dumnezeu le face, trebuie să te duci să vezi. So I went. Așa că am mers. I took a team, I took a group from the Bible school. Am luat un grup and, de la uh, școala biblică. And I was right on the front row. Și eram acolo pe primul rând. With 500 gypsies. Cu 500 de romi. And it, and it took me no time to realize I had to get backstage if I was going to be able to focus on anything happening. Și nu mi-a luat nici 5 secunde să-mi dau seama, mă, trebuie să mă duc în spatele scenei dacă pot să mă focalizez și eu la ceva. It's just crazy down there. E, era nebunie acolo so în sală. I went backstage. A mers în spatele scenei. And he comes out and he gives this message. Și vine tipul ăsta, uh, zice mesajul. Jesus saves, heals and delivers. Uh, mesaj uh, Iisus vindecă, că eliberează, mântuiește. And then towards the end he was really bold because he said God wants to do some miracles tonight. Și la final e foarte îndrăzneț, zice Dumnezeu vrea să facă ceva minuni aici. So if there's anyone who, here who's deaf, get them up to the stage right now because God's going to heal them. Și zice, e cineva aici care e surd, să vină acum pe scenă că Dumnezeu vrea să vindece. Oh, we don't do church like that in America. Și zice, bă, noi nu avem biserici de astea în România. <laughs> we în America. We, we ask for a headache first to try to build the faith, you know? <laughs> Noi zicem întâi de o durere de cap să zidim puțin credința. And then when that doesn't work, we go to lunch. Și dacă Yeah. So, dacă asta nu funcționează, mergem la prânz. So this the, so this gypsy guy, he's about 40 years old maybe. Deci uh, tipul ăsta rom are vreo 40 de ani. He's about Pastor Ted size. E cam așa, cam pastorul and Ted. He cam comes up on the stage and și vine pe scenă. And so this evangelist starts walking over there to pray for him. Și evanghelistul ăsta merge spre el să se roage pentru el. And I'm over here backstage and I'm really excited because I'm thinking am I actually going to see what we hear about? Și sunt aici foarte entuziasmat, mă gândesc, oare chiar o să văd ce o să se întâmple. So I had this really had this great anticipation because I thought I've heard that this guy really does miracles. Și aveam anticiparea asta puternică pentru că am auzit tipul ăsta face minuni. So as he's approaching that guy he just stops. Și în timp ce se apropie de tipul ăsta se oprește. Dennis. she's Zice, Dennis! Hey, Dennis, where are you? Hey, Dennis, unde hey, ești? Dennis, get out here right now. Hey, Dennis, That's trece aici chiar acum. And all of my anticipation kind of... Și toată anticiparea mea... And when I walked out, I was like... Și umblam... Yeah, and he said... And he's, and he's like this. Praise God. Și el zice, slavă Domnului. God said, you've got the anointing, go lay hands on him and he's going to heal him. Domnul zice că tu ai ungerea, du-te, roagă-te pentru el și se vindece. So, you know, you've, you've got to have a you've got to confess your faith. Trebuie să ți mărturisești credința, nu? So, as I walked over to him, I was confessing my faith. Și în timp ce mergeam spre el, mărturiseam credința mea. God, I don't have faith for this. Doamne, n-am credință pentru asta. That's Chiar. what I said. Asta ziceam. And so I got to the point where I'm right in front of him and you know, it's like this. Ajung la punctul în care sunt chiar în fața lui ceva de genul. I mean, like it's not I mean, it, it wasn't just big. It, it, was, it didn't look big. It really was big. Nu arăta mare, era mare. And, and I thought, what do I do? Și mă gândeam, bă, dar ce fac? I can run, Pot să fug? but there's a group from the Bible school. I have to run all the way to Texas and never come back. <laughs> Dar e un grup de la școala biblică și asta înseamnă că trebuie să fug direct în Texas. Or I pray for him. Sau să mă rog pentru el. So I just said, okay, Lord, if you don't do this, nothing's going to happen. Și am zis, ok, Doamne, dacă tu nu faci asta, nimic nu se întâmplă. And so I, I, I reached up and I grabbed him by the ears. Așa că m-am întins la el, l-am prins de urechi. I'm not sure what came over me. <laughs> nu știu ce a venit peste mine. Like, In the name of Jesus. Și în numele lui Isus. I rebuke this deaf spirit. Mustru duhul ăsta de surzenie. I command it to go from you. Poruncesc să plece de la tine. And I command these ears to open in Jesus' name. Și poruncesc ca urechile să se deschidă în numele lui Isus. Și pa. <laughs> Now what? Acum ce se întâmplă? So they came over and started testing him and the guy could hear. Și au venit să îl testeze și ăsta putea să audă. And then for the first time in his life he starts trying to speak. Și pentru prima oară And începe să vorbească în viața lui. Pentru prima dată începe să vorbească. Și chiar în timpul ăla, prezența lui Dumnezeu a căzut așa pe scenă. Și eram, wow. Și 5 secunde m-am bucurat de asta. When the evangelist looks out there and says, now everybody who's deaf, get up here and Dennis is going to pray for you and God's going to heal you Când evanghelistul zice, no, acum toți care surzi, haideți pe scenă și Dennis se roage pentru voi și să fiți vindecați. Mom. But I prayed. M-a rugat. There were about 12, 13 people that came up there. Au fost 12-13 oameni care au venit. They weren't all healed. Nu toți au fost vindecați. But 3, 4, 5 of them were. 3, 4, 5 au fost. Now, I want to ask you something. Și acum vreau să vă întreb ceva. How many miracles do you have to see before you'll pray for everybody that needs a miracle? Câte miracole trebuie să vezi ca să începi să te rogi pentru altele? I know the answer. Eu știu răspunsul. It's one. Unu. That's all it takes is one. Atât ai nevoie de unul. And so what was interesting is after that initial breakthrough then something just began to release. Deci ce e interesant că după prima izbândă ceva a început să se dezlege. And it, yeah, I can just tell you some stories. Și da, pot să vă zic uh, niște uh, only Only in Romania could this story happen. Doar în România ar putea povestea să se întâmple. But one night before class at the Bible school, they just brought a lady in and they said, "We found this woman on the street." Da, cu o seară, uh, uh, într-o seară înainte de cursuri la școala biblică au venit uh, studenții și au adus o doamnă și au găsit-o pe stradă. Five years ago she drank a soda, but somebody had poisoned it. Acum cinci ani au băut sodă sau ceva de genul ăsta. Suc, Suc yeah. și cineva a otrăvit-o. Suc is very different in America than it is here. Suc is not deadly. Sucul nu e otrăvitor, Soup da? is not cola, but. Sucul nu e cola. So she falls out in a coma for three days. Așa că au căzut în comă trei zile. She wakes up and she's deaf in her left ear. Se trezește și era surdă de urechea stângă. Go figure. Dă tu seama. So we pray for her. Ne-a rugat pentru ea. God heals her. Domnul vindecă. She's so excited. She says, "Can you pray for my husband?" Ea e așa de entuziasmată, zice, "Poți să te rogi pentru soțul meu?" He's in the hospital. He's got double kidney failure. Ar, el e în spital, are blocaj renal dublu sau ceva de genul. Both of them. Da, la amândoi rinichii. Every kidney that man had was failing. La toți rinichii, okay? oricât ar fi avut, and erau gata. He was scheduled the next day they were removing his kidneys and he was going to be on dialysis. Și era programat ca ziua următoare să îi scoată rinichii și să fie dializă, okay? Da? Dializă? So, Așa we că said, yes, let's go. și am zis, oh, da, hai să mergem. And then she says, you can't go. Și a zis, a, păi nu poți să te duci, Because he's in intensive care. pentru că e la terapie intensivă. They won't even let me go in. Nici pe mine nu mă lasă să intru. And so I said, well, that, what do we do? Și ați, oh, da, atunci and ce then, facem? And then I remember the story about the, uh, the, not the Romanian, the Roman centurion. Și apoi mi-am adus aminte de povestea cu uh, sutașul roman you sau centurionul. He had a servant that was sick and dying. Care a avut un slujitor care era bolnav pe moarte. And he comes to Jesus. Și vine la Isus. And Jesus says, I'll come and heal him. Și Isus zice, o să vin să-l vindec. No, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof. Just say the word and he'll be healed. Și el zice, nu-ți vrednic să vii sub acoperișul meu, zi un cuvânt și o să fie vindecat. So I said, hey, we can just say the word. Și am zis, ah, păi putem să zicem un cuvânt. So we joined hands and we, we, we literally spoke in the direction of the hospital, we commanded this, this man's kidneys to come to life. Ne-am dat mâinile, am rostit uh, un cuvânt uh, și am rostit vindecare spre spitalul în care era omul ăsta și am să vină la viață. They sent him home the next day. Și ziua următoare l-au trimis acasă. He looked so much better, they tested him, his kidneys were at 85%, they sent him home without an operation. Arăta mult mai bine, o l-au testat rinichii lui, funcționa 85%. Uh, yeah, and, and since, since that time, și de atunci, uh, if I could just remember everything, dacă mi-aș putea aminti tot, I mean, we've had everything from, we, we, went to the cancer hospital. We got called to, to pray for a little girl three years old with leukemia. Am fost chemat ne rugăm la spital de cancer pentru o fetiță de trei ani cu leucemie. Sweet, cute little girl with everything but hair. Uh, era de la chim, chimio, chimioterapie sau ceva de genul, o era deja so, nu mai avea niciun so fel de păr We go and we pray for her, you know, we, re, we, we rebuke the cancer. Ne-am dus să ne rugăm pentru ea, am mustrat and cancerul. She said, she said while, they, while you prayed for me, she saw an angel come and put his hands on her feet. Și ea zice, în timp ce vă rugați pentru mine, uh, am văzut un înger care a venit și m-a atins pe picior. Next day. Următoarea zi. Blood test. Eu făcut test la sânge. Next day, clean blood. Următoarea zi a fost sângele curat. Same, same, same day. Aceeași zi. They take us down the hall. There's a little one and a half year old girl who has an inoperable brain tumor behind her left ear. Mergea pe hol și era un bebeluș de un an jumate cu o tumoare inoperabilă la urechea stângă. And you can see it because it's sticking out here behind her ear. Și puteai să vezi pentru că ieșea așa în evidență. She hasn't eaten for days. She's in a lot of pain and she's constantly crying. Nu mâncase de zile, era în durere uh, constantă și plângea tot timpul. So we prayed for her. Așa că ne-a rugat pentru bebeluș. The next day she started eating. Următoarea zi începe să mănânce. In over three weeks period that tumor disappeared. Într-o perioadă de trei săptămâni tumoarea a dispărut. We uh, I mean, we've had Well, you get the point, because I could just tell you a bunch of stories. voi, dar uh, uh, pot să vă zic multe povești. And I don't want to bore you with a bunch of stories. Și nu vreau să vă plictisesc cu multe povești. About how God healed kidney stones overnight. Despre cum Dumnezeu a vindecat uh, pietrele de la rinichi and peste noapte. And more and blind eyes. Și mai multe and, urechi surde și orbi. And listen. Și ascultați. We we we oh, I'm going to be very revealing. O să fiu foarte dezvăluitor. We got called to the hospital one night, a lady from the church, her father. Uh, am fost chemat la spital uh, la, uh, pentru tatăl unei persoane din biserică. He's 80 or 82 years old. Avea 80-82 de ani. And his respiratory system is failing. Și sistemul respirator uh, era gata aproape. And his heart is failing. Și inima era aproape gata. And they've got him on the oxygen and the mist and all of that Și i-au pus oxigen și toate and acele. of course I walked in and I'm thinking yeah, he's going to die. Și intru acolo și zic că mă gândeam so asta said, să moară. See a Christian? Și îmi ziceam, e creștin? She said, yeah. Da, da. And inside I said, thank God, because he's dead. <laughs> și am zis really, înăuntru meu, mulțumesc Domnului că și așa moare. Hey, I'm human. Și e uman. That's what I om. said. Așa am zis. he's, 82. Și am zis, uh, uh, Doamne, eu are 82. It's over. E gata. But. Dar. I have a lady from the church. Am o doamnă din biserică. And she cleans my house every week and makes me a big pot of soup. Și îmi curăță casa în fiecare săptămână și îmi face supă. I don't want to make her mad. Nu vreau să o supăr, să o mâni. So we have to pray with faith. Așa că trebuie să ne rugăm cu credință. And I said, all right, we're going to pray for your dad. God can do something. Și am zis, ok, ne rugăm pentru tatăl tău și Dumnezeu poate să facă ceva. And I'm thinking, take him to heaven quickly so that he's not in pain. Și mă gândeam să moară repede, să nu fie în dureri, da. And uh, Radu was with me. Și Radu era cu mine. Uh, he doesn't know what I was thinking. El nu știa la but, ce mă gândeam eu. But he was there and he prayed with me. Da, era acolo să ruga cu mine. And immediately the respiratory monitor changed and it jumped up from like 20 or 25% to 70%. Și imediat terminat, s-a schimbat uh, acolo pe monitor niște date și de la 25% undeva la 75% au sărit tot. you know he's still alive and working in his garden? Știți că el e viu acum și lucrează în grădină? You know, I, I think about this. Mă gândesc la asta. And I, I hope I'm inspiring you a little. Și sper că vă inspir puțin. Uh, because, you know, without faith it's impossible to please God. Pentru că fără credință e imposibil să fii plăcut lui Dumnezeu. And here's the problem. Și uite care e problema. If you've been if you're charismatic, dacă ești carismatic, and if, if you've been charismatic for any amount of time, și dacă ai fost carismatic de ceva vreme, or you've ever heard charismatics, sau ai auzit vreodată pe cei You get the impression that there's only certain people who are special enough to have the kind of faith it takes to please God and do miracles. Did you ai impresia că s-ar putea să fie numai anumiți oameni care special, care să primească darul, să se roage pentru oameni să fie vindecați. Okay? That is a lie from the pit of da, hell. Da, o minciună din iad. That is straight from the devil. E direct de la diavolul. You know how much faith you need? Știi câtă credință ai I seem to recall faith of a mustard seed. mi aduc aminte că trebuie să ai uh, credință cât bobul de How muștar, about this? Cum rămâne cu asta? Just enough faith to obey the word of God. Destulă credință încât să te supui cuvântului lui Dumnezeu. I don't remember God saying you even have to believe that it's going to happen. You just have to believe that God is able. Nici măcar nu mi-aduc aminte că Dumnezeu zice că trebuie să crezi că se va întâmpla și doar să crezi că Dumnezeu este în stare. And you have to believe enough to walk over and put hands on a sick person and say in Jesus name I command you to be healed. Și să crezi destul încât să mergi la persoana respectivă să spui mâna pe ea și să zice numele lui Iisus vindecat. That's how much faith you need. Atâta credință ai nevoie. Now listen. Acum ascultați. Don't do the typical church thing. Nu faceți chestia obișnuită de Someone's biserică. sick and dying. Cineva e bolnav pe So we moarte. get 50 people in a circle to beg God to do something. Și 50 de oameni în cerc acolo și ă, cerșesc să se întâmple ceva. Listen, you can ask God to do it all day long, Ascultă, poți să-i ceri lui Dumnezeu să facă tot, toată ziua, but He's not going to do it. dar, dar El nu va face. Probably. I'm not saying He'll never do it. Probabil, nu zic că niciodată nu va face. But He said, Dar El a zis, You go lay hands on the sick. Tu du-te pune mâinile peste cei bolnavi. Tu du-te curățește pe leproși. You go raise the dead. Tu du-te și învie morții. Freely you have received. Fără plată ai primit. Freely give. Fără plată dă. See, Jesus said, Isus a zis, Do not fear, little flock. Nu te teme, turmă mică. For it is the Father's good pleasure to give you his kingdom. Pentru că e plăcerea ta- Tatălui să îți dea împărăția. And he said, I'll give you the keys to the kingdom of heaven. Și el zice, o să-ți right? dau cheile împărăției cerurilor. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. Și orice legi pe pământ va fi legat în cer. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Orice dezle- okay? dezlegi pe pământ va fi dezlegat în cer. I give you the keys to the kingdom. Îți dau cheile împărăției. The key, what are the keys to the kingdom? Are you, Ca- care sunt cheile împărăției? Are you checking your mailbox every day for a heavenly set of keys or Îți verifici cutia poștală pentru ceva set de chei sau cum e? Listen, there's, there's a lot of teachings on different keys to the kingdom. Ascultă, okay? este multă învățătură despre uh, diferitele chei ale împărăției. But I'm just going to tell you what I believe the two primary keys are. Dar eu o să vă spun ce cred eu că sunt principalele chei ale împărăției. The name of Jesus. Numele lui Isus. And the Holy Spirit. Și Duhul Sfânt the authority that comes with his name, autoritatea care vine cu numele lui and the power that comes by his spirit. și puterea care vine din Duhul lui. Now here's the question. Și uite care e întrebarea. Have you received Jesus Christ? L-ai primit tu pe Isus Hristos? Then you carry the authority of his name. Atunci tu porți autoritatea numelui său. Have you received the baptism in the Holy Spirit? Ai primit botezul în Duhul Sfânt? Then he has given you the same power that raised Jesus Christ from the dead. Atunci el ți-a dat aceeași putere care l-a înviat pe Isus Hristos din morți. Listen guys, I want to tell it's it's not somebody else, it's you. It's not someone else. It's nu e vorba de altcineva, ești tu. By the way, when I do that, I'm not mad at Niku. It's a bad habit I have. Apropo, când fac asta, nu supăra pe Nicu și un obicei It's why Colleen is not translating. De-aia nu traduce Călin. I, I, said, I said, if you do, you will be offended. I-am zis, dacă o să traduci, tu o să fii jignit. Because for some reason, Pentru că dintr-un anume motiv, when they don't hear what I say, când I, uh, ei nu aud ce spun I eu, seem to think if I get a mean look and scream at them, somehow that makes it easier to understand. Am impresia aia să, să gândesc că dacă mă uit urât but, și strig la ei, eu poate pricep. But I'm really not mad. Dar chiar nu sunt mânios. Okay? It's not someone else, it's you. Nu e vorba de tine, okay? Uh, de altcineva e vorba de tine. Are you hearing me? Mă auzi? That's good. You even drink water when I. That's translated. Hey, bine, e? It's not someone else. It's you. Nu e vorba de altcineva, El este God vorba de tine. looking for someone else to do it. He's looking at you. Dumnezeu nu caută pe altcineva să facă asta și te caută pe tine. Now. <laughs> Acum. You may be very impressed with me tonight, you may not be impressed at all. Poate ești uh, foarte impresionat cu mine în seara asta, poate nu ești impresionat deloc, dar nu mă interesează. I'm not here to impress you. Nu sunt aici să te impresionez. I'm here to try to put a spark in you about what God wants to do. Încerc să okay? aduc o scânteie în viața ta în legătură cu ce vrea Dumnezeu să facă. And I want to, what God wants to do is use you. Și ce vrea Dumnezeu să facă este să te folosească. To lay hands on the sick. Să ți pui mâinile peste bolnavi. Să curățești leproșii. Să învii morții. Okay? Da? My, my qualifications Calificare, calificările mele are being a former drug abusing, alcoholic, immoral guy. Sunt uh, uh, abuzator de droguri, imoral. Abuse, it was recreational use, okay? <laughs> yeah, da. Și uh, alcoolic și așa mai departe. Și imoral. It's okay, Jelly, they got the point. You don't have to... Jeez. How bad do I have to look? Cât de rău trebuie să arăt, no. Man. Ay, ay. Well, I'm not gonna, I'm not gonna look at, but if, but if you, if you look in, um, wow, what is wrong with me tonight? Second Corinthians. It talks about how not many mighty. Vorbește cum uh, nu sunt mulți măreți. Not many noble. Nu mulți nobili. You know, Corinthians, yeah, right? Yeah. I'm right. It's Corinthians, I'm sure. It's in there somewhere. <laughs> Read, Corinteni, hey, da? read your Bible. Citiți-vă Bibliile. <laughs> <laughs> It's not for me to tell you everything. Nu eu trebuie să vă spun tot. Be like the Bereans, be noble. Fiți ca cei din Berea, fiți nobili. I think the Lord's just making it hard on me to test you. Cred că Domnul m-a făcut pe mine să uit ca să vă testez pe voi. No, I think I think I'm just tired and coffee hasn't done it for me. Cred că s-a obosit și cafeaua nu m-a ajutat pe But mine. not many mighty, not many noble. Dar nu mulți măreți, nu mulți nobili. Not many who are great according to this world are chosen. Nu mulți care sunt mari în, în uh, standardele lumii acesteia sunt aleși. But it says that God takes the low things. Dar zice că Dumnezeu ia pe cei de jos, pe cei de, de la bază, pe cei disprețuiți sau cele disprețuite. Lucrurile care nu sunt. To put put to shame the th- th- those things that are. Să facă de rușine so, pe cele care sunt. And so I read that. Așa că citesc asta. And I get excited. Și devin entuziasmat. I say I'm qualified. Și mă zic, Doamne, sunt calificat. I'm the guy God chooses. Eu sunt omul pe care l-a alege Dumnezeu. Alo. The base. Cel de la bază, cel disprețuit. See, so many times the devil has you going, not me, not me, I'm not worthy. Of course you're not worthy. Vezi, de cele mai multe ori se zice, Doamne, nu, eu nu, eu nu-s vrednic. Normal I mean, că nu ești vrednic. David. Uite-te la David. What a wonderful family. Ce familie extraordinară. The prophet comes and says the king is coming from your family. Bring them in. <laughs> Vine profetul și zice regele iese din familia ta. okay, aici. get them all, but don't bother David because God knows it's not him. Și tatăl lor zice adu-i pe toți, dar nu te deranja să aduci pe David că știe Domnul că nu el. That's me. Asta eu. <laughs> I'm, the I'm not just the shortest guy in the family, I'm the shortest one in the family. nu know? sunt cel mai scund uh, bărbat din familie, sunt cel mai scurt om din familie. I'm the only one who does not have a university degree. Sunt singurul care nu are o diplomă de universitate. My dad, Tatăl meu, my both my brothers, amândoi frații, and my sister, și sora mea, Well, they make the kind of money we all wish we made. E, fac ceva bani pe care noi am vrea să-i facem. By all the world standards, I am the least successful person in my family. După toate standardele lumii, eu sunt cel care ar trebui să aibă cel mai pu- uh, puțin succes în familie. But I have a family that loves Jesus. Da, am o familie care iubește pe Isus. And they treat me with more respect. Și mă tratează cu mai mult respect. They appreciate what I do. Apreciază ce fac more than anything they have to deal with. Mai mult decât orice cu care ar avea de face. My greatest supporters are my family. Cel mai mult uh, sprijin e din familie. That's very unusual on the mission field. Și foarte neobișnuit pe câmpul de misiune. And thank God for them because about everybody else has quit supporting me. Și slavă Domnului uh. pentru ei pentru că toți ceilalți au încetat să mă mai sprijinească. but listen, when the devil comes to tell you not you. Dar ascultă când diavolul vine și spune a nu tu. You need to be able to look at him and say yes me. Trebuie să fii în stare să te uiți la el și zici ba da eu. You are what God chooses. Tu ești ceea ce alege Dumnezeu. Because I'm looking around, I don't see anybody that special. Pentru că mă uit în jur și nu văd pe cineva așa de special. I'm, I'm just teasing you, okay? Um, doar vă chinui un pic. I have, I have very bad, would you come to my church on Sunday? You're the only one that laughs at my jokes. <laughs> Vrei să vii la biserica mea duminică? E singurul care râde la glumele mele. Five years I've promised every Sunday I'm not telling any more jokes. And every Sunday I tell a joke and everyone's Cinci, acum cinci ani am promis că nu o să mai zic glume duminica la biserică și în fiecare duminică zic I'm, și toată lumea. I'm sorry. This, this isn't even normal for me. So if you're bored, I'm sorry. Îmi pare okay? rău. Chestiile astea nici măcar nu sunt normale pentru mine. Dacă sunteți plictisiți, îmi pare rău. All right, but how's God? Look, but how's God going to do it? Dar cum o să facă Dumnezeu? I'm just going to quickly breeze through something here. O să trec așa prin ceva foarte repede. And then I'm just going to I'm going to trust God that through prayer he's going to impart something to you. Și o să mă încred în Dumnezeu că prin rugăciune o să dăruiască, o să dea ceva. Uh, as you can tell, I like to have fun even in the pulpit. Cum uh, după cum vedeți, îmi place să mă distrez chiar și aici în fața I believe that in the presence of God there's fullness of joy. Cred că în prezența lui Dumnezeu este bucurie de plină. In the joy of the Lord is our strength. Și bucuria Domnului este tăria noastră. I, I think that being mature Cred că ce înseamnă să fii matur is, is este evident să nu, nu fii uh, serios tot timpul, ci să știi când să fii serios. And the bad thing is I know, but the staff doesn't always know. I confuse them a lot. But și, uh, uh, no, it's okay. Don't worry about it. That's a waste of time. Um, you agree? How are you going to do this thing? Cum vei face lucrul ăsta? First of all, you got to get hungry for it, okay? rând, trebuie să devii flămând pentru asta. And what I was praying for before the service was that somehow whatever I shared that it, it would come by revelation. Și ce mă rugam înainte de slujbă e ca uh, cumva, într-un fel, uh, lucrurile astea să fie apucate printr-o revelație. I, I have so many notes. I have a computer filled with notes. Pentru că am așa de multe notițe, am un computer plin I mean, de notițe. I've got courses on everything from Romans and deliverance to the order of righteousness. Am cursuri uh, așa de multe you know, despre cate roman, despre eliberare, I, despre ordinea neprihănirii. You know, I could say open to Romans and let let's go to chapter 3 and talk about the doctrine of total depravity. Aș putea să deschideți you Biblia la Roman 3 și să vorbim despre doctrina depravării totale. I can sound smarter than I am. Pot să sun mult mai deștept decât sunt. But what I'm interested in Dar în ce sunt interesat? is God doing something eternal and lasting in you. E ca Dumnezeu să facă ceva etern și care să dureze în tine. That, that, that should Ted say never again, does that guy come back to our church? <laughs> Ar trebui Ted să zică niciodată să nu mai vină tipul ăsta în biserică. <laughs> that you can at least look back and say, well, maybe never again, but thank God for that night because I received Ca tu să poți să zici, da, într-adevăr, poate nu mai vine niciodată, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am primit ceva în seara aia. God is not intellect. Dumnezeu nu este intelect. God is not logic. Dumnezeu nu este logică. He's spirit. Logic. El este duh. Okay? <clears throat> Paul said knowledge puffs up. Pavel a spus cunoștința right? îngânfă. He said I didn't come to you with wisdom of words and excellency of speech. El zice n-am venit cu, la voi cu uh, înțelepciune în cuvinte sau cu o vorbire măreață. But in the demonstration and power of the Spirit. Dar în demonstrarea puterii și a Duhului. And I like how one of uh, one of our visiting pastors said, God is not not this. Și îmi place cum a zis unul din pastorii care ne-a vizitat pe noi, Dumnezeu nu este asta. But God is. Dar Dumnezeu este. And you think, what is? Și te gândești pe păi cei. Well, about 12 years ago I would have been like, well, what, what is? <laughs> Acum 12 ani eram ce eu? What's wrong with that man? Ce e în regulă? Ce nu e în regulă God cu ăsta? Is the Missouri. You're get out of here, you know. Really, really. And, and, and I, I could go and tell her, you, no, don't see that. He's a waste of time. It's doctor, you know. You know. puteam să But I'm going to tell you what I believe now. Dar vă spun ce cred acum. God is. Dumnezeu este yeah, he really is. El chiar And if you and what I'm believing for tonight is that somehow God's going to bring the and he's going to blow on you Și tonight. pentru ce crede în seara asta ca Dumnezeu să aducă acest și să And that the breath peste of voi în seara God asta. The breath Și of God suflarea lui Dumnezeu is going to touch you te va atinge. And it somehow it's going to change you. Și cumva te va schimba. And it's going to be something supernatural. Și va fi ceva supranatural. Not just a good teaching that you go, that makes sense, I can do that. Nu doar învățătură bună care zice, ah, are logică, pot să fac asta. What I want is for the to come. Ce vreau e ca and to do something in you that you can't do for yourself. Și să facă ceva în tine ce tu nu poți să faci pentru tine. Because if God's not bigger than what I can do, then I am very disappointed in this God. Pentru că dacă Dumnezeu nu este mai mare decât ce pot eu să fac, îți dezamăgit cu Dumnezeu ăsta. If His ways are higher than our ways. Dacă dacă căile lui sunt mai înalte decât căile noastre, Atunci vreau să văd ceva mai mult. dacă gândurile lui sunt mai înalte decât gândurile noastre, atunci vreau să văd pe Dumnezeu mai măresc decât tot ce îmi spun alți oameni că ar trebui să fie limita. Și apropo, nu sunt okay? mânios, sunt pasionat ca să văd ceva mai mult. And if you go to Genesis, starting at the beginning of the Bible, you can go all I'm not going to do it, but you go all the way to the end dacă merge în okay? Genesa, la începutul Bibliei, bine, nu o să mă duc eu acum, dar dacă merge mergi acolo Genesis 2:7. și mergi în uh, Genesa 2 cu 7 and it says, the Lord formed man from the dust of the ground. și spune că Domnul l-a format pe om din, so, praf, din uh, pământului. So God takes the praf. <laughs> Deci Domnul ia praful. The pământ or whatever. Pământul, țărâna. And he makes this form, right? Și face forma asta, da? He formed man from the dust of the ground. Zice l-a format pe om din țărână. That means and he made he had bones and skin. A avut oase, piele. And muscles. Mușchi. Eyes, ochi, ears, nose, mouth, all of it. nasul toate alea. But it says, then the Lord breathed into his nostrils the breath of life. Și apoi zice, a suflat în nările lui suflare de viață. And then man became a living soul. Și omul a devenit un suflet viu. See, everything was together. Vezi, totul era everything, acolo împreună. Everything was formed and in place. Totul era format, era acolo. But until the came, dar până nu a venit He wasn't alive. El nu era viu. And see, this is the problem. Vedeți, asta e problema. Because no, I've been here eight years. This is my home now. Pentru că am fost, sunt aici de 8 ani, în casa mea acum. So I'm not an American criticizing Romania. Deci nu sunt un american care critică, critică România. I'm your brother in the Lord. Sunt fratele tău în Domnul. Here because I love this nation. Aici pentru că iubesc națiunea asta. Believing God wants to bring a breakthrough. Să-l cred pe Dumnezeu că el poate să aducă o izbândă. And tell you, we are filled with churches that have the form. They've put it all together. Și vă spun, suntem plini de biserici care au formă, au pus totul bine la un loc. But they refuse to let God breathe. Dar refuză să lase pe Dumnezeu să sufle. And it never comes alive. Și nici niciodată nu vine la viață. Trebuie să treacă dincolo de ceea ce putem forma, de ce putem face. Trebuie să binevenim and let something come alive. și să lăsăm ceva să vină la viață. Vezi, tu nu ești cu adevărat viu până când Dumnezeu nu suflă viață în tine. John 1:4. Ioan 1 cu 4. Says in him. Spune în el. Was life. A fost viață. He needs to be full in you. El trebuie okay? să fie pe deplin în tine. See, the life of God resides in us. Vezi, viața lui Dumnezeu locuiește în noi. Let's ask God to breathe on that life tonight. Lăs, să lăsăm pe Dumnezeu să sufle viața asta And în seara asta. in us. Să dezlege ceva în noi. In Acts 17:25. În fapte 17 cu 25. he gives to all. Spune că El dă and tuturor. Listen, really Ar trebui să faci studiu pe cuvinte. You, you, so Pentru că sunt așa de multe chestii and, care le poți învăța din greacă din ebraică. Și dacă te uiți aici când zice că el va da tuturor, dacă te uiți în greacă. What it literally means. Ce înseamnă cu adevărat? Is all. Înseamnă tuturor. Are you all? Ești tu parte din toți, din tuturor? Are you all bored? Sunteți toți, <laughs> sunteți toți plictisiți? Because I said, are you all? And all... Pentru că întreb, sunteți voi parte din toți și... I wish the spotlight was brighter so I couldn't see everybody. <laughs> Aș fi vrut ca lumina să fie mai tare să nu vă văd pe voi. Are you all? Sunteți voi parte din toți? Sunteți parte? And it says that he gives to all life, breath and all things. Atunci spune el dă tuturor suflare și toate lucrurile. how? Acum cum? By the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. It's impartation. Este prin transfer. supernatural. Ceva, you supranatural. Nu poți să gândești lucrul ăsta să vină. Nu poți să înveți și să vină. Don't get me wrong, you need to learn the word. Acum nu mă uh, uh asculta greșit, trebuie so să înveți cuvântul. So God has something to bring revelation with. Ca Dumnezeu să aibă cu ce să aducă you know, revelația. A lot of Christians, oh, it's just me and Jesus, I don't know nothing else. <laughs> Mulți creștini zic, ah, îl iubesc pe Iisus, nu mai știu nimic altceva. And they're proud. Și mândri. They're proud. I'm a stupid Christian and I'm proud. <laughs> sunt un creștin stupid, da, mândru. Why would you be proud of being stupid? De ce să fii mândru că ești stupid? That's just stupid. Asta e stupid. We should be able to rightly divide the word of truth. Ar trebui să fim în stare să împărțim corect cuvântul lui Dumnezeu. Be a workman. Să fim uh, lucrători. Who needs not be ashamed. Care cărora să nu le fie rușine what the Lord's saying is if, if you don't if you can't if you don't know the word, ce spune Dumnezeu e că dacă tu nu știi cuvântul, saying, you should be ashamed. ar trebui să-ți fie rușine. And I'm not trying to shame you, but I'm hoping that he'll shame you into going to learn the word. Și nu vreau să vă fac de rușine, sper ca el să vă rușineze încât să mergeți să învățați cuvântul. Take up the sword of the spirit, which is the word of the Lord. El zice, ia sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. I went on a I went on a retreat where we earned a sword, a real sword. Am mers într-o ieșire în care am câștigat o sabie adevărată. And it's a cool looking sword. It's mounted on my wall. Și o sabie care arată foarte bine, e pusă pe perete. And I can take it to my office. and Look at this cool sword that I earned. Și pot să te duc în birou meu și să zic, uite ce sabie tare am. Oh, e sabie reală. But don't ask me to pick it up and fight with Dar nu mă, nu mă pune pe mine să o iau și să mă lupt cu ea. I'll look like a retard. O să arăt ca un retardat. I can't do it. Nu pot să fac asta. And that's how a lot of Christians are with this. Și așa uh, uh, fac mulți creștini cu asta. Look at my beautiful sword. Uite-te la sabia mea faină. Isn't that a cool sword? Uite ce sabie tare am. I have an awesome sword. Am o sabie extraordinară. My sword has a special uh, uh, uh, baby calf skin cup. Isn't my sword cool? Sabia mea are piele de nu știu care de vițel. Nu-i tare asta? That's really cool. Can you pick it up and show me how you fight with it? Foarte tare. Poți să ridici și să-mi arăți cum lupți cu ea? Uh-uh. uh. <laughs> What's the point? Dar care e ideea atunci? Hey devil, look at my beautiful sword. Hey diavole, uite-te la sabia mea faină. He's not going anywhere. Nu pleacă niciunde. You've got to pick your sword up and begin to hack away at him. Trebuie să ți iei sabia și să te duci la el. But that's a message for another night and I've only got about 5-10 minutes. Dar e un mesaj pentru altă seară și eu mai am numai 5 minute. All right. I really think I'm led by the Spirit, but sometimes I, I'll tell you I. Chiar if, you, if you're wondering, I don't know either, okay? condus de Duhul Sfânt, dar vă spun nici eu nu știu. So, we need to receive this. Așa că trebuie să primim acest So see, you can look at me and say, "You're weird." Așa că vă puteți uita la mine și să ziceți, And I'll say, "Yeah, and I told I told you when we started, I'm weird." V-am spus de la început, sunt ciudat. Okay? God, and you know what's funny, God's the one that changed me. Și știți ce e distractiv? Dumnezeu really, e cel care m-a schimbat. I I never to be. Am, am devenit ceva ce n-am vrut niciodată să fiu. And before, before I was so worried about being weird because of what people would think. Și înainte eram așa de îngrijorat să nu arăt ciudat că mă gândeam ce ce oamenii. Now God has made me weird and I don't give a rat's behind what people think. Și acum Dumnezeu m-a făcut ciudat și nu dau nici măcar un fund de șobolan pe ce <laughs> cred oamenii. That's real freedom. Și asta se numește libertate. When you stand up and you're like, I, I don't care. Când stai în picioare și zici, da, nu-mi pasă. And there's a freedom we need in Romania. Și asta e libertate care avem nevoie în România. Because the number one thing that's holding people back is the fear of man. Pentru că primul lucru care ține pe oameni în spate este frica I mean, de oameni. What will my family think? Ne gândim ce zice what familia. Will my friends say? Ce zic prietenii? Do you know what? Știi ce? I have never been in a country N-am fost niciodată într-o țară în care încercăm să ne pese mai mult de oamenii care nu uh, ne plac ca să ne placă. We'll treat the people who like us bad in order to try to get the people that don't like us to like us. Tratăm pe cei care ne plac rău ca să îi tratăm bine pe cei care nu ne plac ca să ne placă. What a waste of time. Ce pierdere de timp. They're never going to like you. Niciodată nu o să le fi pe plac. And listen, it's hard to accept. Și ascultă, e greu de acceptat. I look in the mirror and I think there's people that don't like me. Mă uit în oglindă și zic, dar sunt oameni care nu mă plac. But it's true. Some days, some days my own staff doesn't like me. Da, e adevărat, câteodată și conducerea, staful meu nu mă place. But when they don't, it's their own fault. Dar când nu mă plac, e vina lor. So the question is this. Așa că întrebarea asta. Because I had a Dutch friend and they're really pentru că am, am avut un prieten They're olandez și ei sunt undeva pe acolo. So, so he's praying for people and, and he, do, he would do this. Hop, hop, hop. Se, se roagă pentru oameni și face That's ceva hop, hop, hop. And then he, and then he And I was like, why does he blow? și mă ce suflă asta, And I really, I was like, I was like, look, I love you, man, but why <laughs> you gotta blow? Well, I don't know why I blow. I just the Holy Spirit. Oh yeah, yeah, the Holy Spirit. Duhul me, you know, so. So I'm thinking, God, why do charismatics blow? Be careful when you ask God questions. Fii, fii, ai grijă când îl întrebi pe Because Dumnezeu întrebări. Pentru că El o să-ți arate lucruri. And he said, why don't you just start looking up the breath in Scripture? Și el zice, de ce nu începi tu să te uiți ce înseamnă suflare în Scriptură? And so he started there with Genesis 2 7, Și începe acolo, în Geneza 2 cu 7, where God breathed. unde Dumnezeu suflă. Uh, and then he took me to where Jesus Și m-a luat uh, la, uh, m-a dus acolo unde with the Isus disciples este cu ucenicii. shortly before he left. Uh, La scurt timp după care, uh, după Before he după ce a plecat. And it da. says he breathed on them. Și zice, a suflat peste ei. And said, receive the Holy Spirit. Și a zis, primiți Duhul Sfânt. Why did charismatics blow? De ce suflă carismatici? Why did Jesus blow? De ce a suflat Isus? You know, the wind of the Spirit. Ei, Duhul, Why vântul Duhului Sfânt. Blow? De ce Duhul Sfânt suflă? I don't know. Și răspunsul e că nu știu. But I'm glad he did. Dar mă bucur că o face. And I'm glad he does. Și mă bucur că a făcut și că face acum. Pentru că asta aduce viața. We need to stop trying to seek understanding of everything and just receive what God does. Trebuie să încetăm să mai încercăm să înțelegem totul și să primim ce face Dumnezeu. You miss it when you start having to understand. I'm not saying we just oh I don't understand nothing. No, that's not it. Ratez când încerci să înțelegi, dar nici să nu faci oh nu înțeleg nimic și asta e totul. Why does God blow? I don't know. De ce suflă Dumnezeu? Nu știu. Why did Jesus have to come down down in the form of a man and die at the hands of his own creation to be raised from the dead so that we could be saved? Don't know. De ce trebuie să vină Isus pe pământ în forma umană să moară pentru noi și să învie ca să da, avem noi viață? Nu știu. I don't know. Nu știu. But that's what that's how God did it. Dar așa a făcut Dumnezeu. Now you're going to spend your life asking him why or you're going to receive it. Ori îți petreci viața întrebându-l pe el de ce sau primești. I say we should receive it. Eu zic că trebuie să primim. We do it by faith, right? Facem prin credință, da? You know, eh, that's John 20:22 where Jesus breathed on the disciples, okay? în Ioan 20 cu 22 ah. este pasajul în care Isus suflă peste so, ucenici. So God breathed into Adam and what's the result? Așa că Dumnezeu suflă uh, peste Adam sau un Adam și care este rezultatul? Viață. Jesus breathes on his disciples. Isus a suflat peste ucenici. And what do we see come Acts chapter 2? Și ce vedem că vine în fapte 2? The outpouring of the Holy Spirit and life, right? Revărsarea Duhului Sfânt și viață, da? If we want to receive the life, if we want to receive the outpouring, dacă vrem să primim viața, dacă vrem să primim revărsarea, we got to receive the breath. Trebuie să primim suflarea. Ezekiel. Ezekiel. You go to Ezekiel 36. Mergi la Ezekiel 37. Sorry. De la versetul 1 la 10. And here God brings the prophet in front of this valley. Și aici Dumnezeu aduce pe profet în fața văii care e plină de oase moarte. And he tells him prophesy. Și zice profețește. first of all, în primul rând, earnestly desire the spiritual gifts, especially that you should prophesy. Doriți în mod sincer darurile spirituale și în primul rând să profețiți. Spiritual gifts are not icing on a cake that God gave us. Darurile spirituale nu sunt cireașa de pe tort care ni le dă Dumnezeu. We don't make it without the gifts. Noi nu reușim fără daruri. Nu reușești fără daruri in the last days there's going to be a great falling away from the faith. În zile din urmă va fi o mare cădere de la credință. That if it were possible even the elect would be deceived. Și dacă e posibil și cei uh, care să aleși să fie înșelați. Your logic, your understanding isn't going to keep. Logica ta și înțelegerea ta nu o să te țină. We need the prophetic words. Avem nevoie de cuvintele profetice. We need the gift of discernment. Avem nevoie de darul de discernere. We need words of wisdom, words of knowledge avem, about situations. Avem nevoie de cuvinte de înțelepciune, de cunoștință în legătură cu anumite situații. Yeah, we need to quit thinking that tongues was something back then as evidence and recognize it's a gift that builds power power in our lives today. Dar trebuie să încetăm uh, să mai avem gândirea că vorbirea în limbă a fost pentru atunci și să o primim acum și să o primim puterea. Building yourself up in the most holy faith, praying in the spirit. Să te zidești în lăuntrul tău prin Duhul Sfânt vorbind în alte limbi. Uh, You want greater faith, Vrei in the spirit. credință mai mare, roagă-te în Duh. Said it builds us up in our inner man. Zice că ne zidește în omul din lăuntru. You want your spirit to be stronger? Vrei Duhul tău să fie mai tare? Da. Da? Da? Pray in the spirit. Roagă-te în Duh. Speaks mysteries to God. Prays perfect prayers. Vorbește mistere către Dumnezeu, te rogi rugăciune perfectă. Why do we live like we don't need the gifts? Like like oh that hmm. De ce trăim ca și cum noi n-am avea nevoie de darul spiritual? Ah, We should earnestly seek and desire them. Okay? Ar trebui să le dorim sincer și să le căutăm. And God looks at the prophet and he says prophesy to the bones. Și Dumnezeu se uită la profet și zice profețește oaselor. He didn't say Ezekiel teach the bones. Nu nu zice Ezekiel învață oasele alea. He didn't say Ezekiel worship the bones to death and they'll come alive. Eh, nu zice Ezechiel, închină-te oaselor moarte și o să vină la viață. Închinarea e extraordinară. Ca biserica să vină în prezența lui Dumnezeu. Închinarea nu salvează oameni. Isus salvează oameni. Închinarea deschide ușa ca noi să primim ce are Dumnezeu de dat. We have to take the life. Noi trebuie să luăm viața. But if we're going to take it, we got to get it. Dar dacă uh, să o luăm, trebuie să o primim so, noi întâi. So Ezekiel starts to prophesy. Așa că Ezechiel începe să profețească. Y'all okay a few more minutes? Sunteți în regulă încă câteva minute? The bones begin to rattle. Uh, oasele încep să miște. They start to come together. Încep să vină la altă. They grow tendons. Uh, tendoane cresc, mușchi, flesh, carne. And this valley that was once dead bones is now a bunch of bodies. Și valea asta în care era uh, cândva oase moarte, acum era plină de trupuri. But there's still no life. Dar încă nu aveau viață. And he says, prophesy the breath. Și acum mai zice, profețește suflare. Prophesy the breath to come. Profețește ca suflarea să vină. Prophesy from the north, the south, the east and the west. Profețește să vină de la nord, sud, est și vest. So I prophesied as he commanded me. Așa că am profețit cum mi-a poruncit. And breath came into them. Și a venit suflarea în ele. And they lived. Și au trăit. And not just that they lived. Și nu numai că au but trăit. They stood up on their feet. Dar au stat în picioare. And they became an exceedingly great army și au devenit o armată See, uh, extrem de mare a lui Dumnezeu. People come and tell the youth, oh, you're the Joshua generation. Oamenii vin și spun tineret, uh, la, you're, ce, la tineri, you're going to usher in the second coming. Voi veți fi generația lui Iosua. And they pump you up. Cei în care care, they, uh, generația în care Isus va veni. They fill you with false hope. Și vă pompează, vă umple de But credință falsă. The, the truth is, adevărul if you don't receive the breath of life, că dacă nu primești suflarea de viață, you're not going to see anything. Nu vei vedea nimic. You don't have to be young. Nu trebuie să fii tânăr. Because the Spirit of God will quicken your mortal body pentru, whether you're 8 or you're 80. Pentru că Duhul lui Dumnezeu va uh, uh, revigora trupul tău muritor chiar dacă ai 18 ani sau 80 de ani. And God's not just looking for people that go to church. Și Dumnezeu nu caută oameni care merg la biserică. He doesn't care if you warm this seat as you leave and live for yourself. Nu, lui nu-i pasă dacă tu vii și încălzești locul ăsta și pe aia pleci și treci pentru tine. He's looking for people who will say I receive the breath. Îi pasă de oameni care vin și zic primesc suflarea. And instead of being weak and timid. Și în loc să fie slab și timid. Oh, but I just have a struggle with fear. Oh, dar am o luptă cu frica. Well, then you got the wrong spirit, brother. Atunci ai duhul greșit, frate. Because God has not given you a spirit of fear. Pentru că Dumnezeu nu-ți dă un duh de frică. God has not given a spirit of timidity. Nu-ți dă un duh de timiditate. If that's your nature, you need to get free of that carnal nature. Dacă asta e natura ta, trebuie să fii liberat de natura ta firească. God says I gave you power. Dumnezeu zice, îți dau putere. Love, dragoste a sound mind. și minte sănătoasă. If you're not walking in that, you're walking in the wrong spirit. Dacă nu umbli în asta, umbli în Duhul greșit. You need the breath. Ai nevoie de suflare. You need the life. Ai nevoie de viață. He wants you to receive it and stand up on your feet. Și vrea să o primești să stai în picioare. And we become an exceedingly great army for God. Și devenim o armată extrem de mare pentru Dumnezeu. That's what he's looking for. Asta caută el. An army that will possess the land of this nation for his glory. O armată care să stăpânească țara asta pentru gloria lui. Revelation 11:11. Apocalipsa 11 cu 11. You got the two. See, I went from beginning to end without you. Vedeți, am mers de la început până la sfârșit fără să vă dați seama. got the two witnesses. Ai eh, cei doi martori. They've been tormenting the antichrist. He just wants them dead. Care l-au chinuit pe Antichrist, vreau să-l omoare. Finally they kill him. Și în final îl omoară. They're dead for three days. Uh, el îi omoară și morți trei zile. You know what happened after three days? Știți ce s-a întâmplat după trei zile? The breath came. Suflarea a venit. You know what happened when the breath came? Știți ce s-a întâmplat când a venit suflarea? They were resurrected back to life. Au fost înviați din nou la viață. Why the... De ce? Because you can't live by the Spirit without it. Pentru că tu nu poți să trăiești uh, după Duhul fără El. This isn't, oh, this isn't just some weird charismatic message. Asta nu e un mesaj ciudat așa carismatic. This is what we need if we're going to live. Asta e ceea ce avem nevoie dacă e să trăim. In the Hebrew it literally means the breath of life. În In the Hebrew. În uh, ebraică înseamnă I'm going back to Ezekiel now. Cu adevărat suflare de viață. I'll end with this. O să închei cu asta. In Revelation 3, în Apocalipsa 3, you have the letter to the seven churches. Ai uh, scrisoarea ce, pentru cele șapte biserici. And there's one of the churches și una din biserici where Jesus says you have a little strength left. Este una la care Isus zice, ai puțină, mai ai puțină tărie. And if you hear that, that sounds very negative. Și dacă uh, asculți asta, pare să fie negativ. You have a little strength left. Mai ai puțină tărie care ți-a rămas. see, the devil likes to come to the people of God. Și vezi, diavolul îi place să vină la oamenii lui Isaiah Dumnezeu. tells us that one of the primary strategies of the enemy is to wear down the saints of God. Isaia ne spune că o tehnică principală a diavolului este să obosească pe sfinții lui Dumnezeu. So he comes to wear you down. Așa că vine să te obosească, să and te extenueze. It's all, it's all you can do to keep going. Și tot ce poți să faci e să mergi, să continui să mergi. And then the devil comes and says, you just have a little strength left. Și vine diavolul și zice, mai ai un pic de tărie. You're through. Ești gata. You just have a little strength left, it's over. Mai ai un pic de tărie până e gata. You just have a little strength left, don't bother. Mai ai un pic de tărie, nu te mai deranja. But when the Lord came and said, you have a little strength. Dacă vine Domnul și zice, mai ai de tărie. That was the church he called the faithful church. Aia este biserica pentru care el a zis că e biserica so, credincioasă. I want to tell you tonight, there could be a lot of you sitting here and you're like, I, I just don't have any strength left. Vreau să spun, poate sunteți mulți aici la care, care ziceți, nu mai am niciun pic de tărie. How do I step into this supernatural stuff? Cum să pășesc în lucrurile astea supranaturale? How do I lay hands on the sick and see miracles? Cum pun mâinile peste bolnavi și văd minuni? When I'm almost out of strength. Când aproape nu mai am tărie. Jesus says you have a little strength left, you're faithful. Isus a zis, mai ai puțină tărie, tu ești credincios. The devil says you have a little strength left, you're over. Diavolul vine și spune, mai ai puțină tărie, s-a terminat cu tine. Jesus says you're faithful. Isus zice, tu ești credincios. Who you want to listen to? Pe cine asculți? Who do you want to listen to? Pe cine vrei să asculți? A little strength is enough. Puțină uh, tărie este destul. A little faith is enough. Puțină credință este destul. <laughs> A little person is enough. O, o persoană mică e destulă. <laughs> What we need ce avem nevoie is for the breath to blow into the church of Romania. este ca suflarea să vină peste Biserica de România. The life to come. Viața să vină. How? Cum? You just receive it doar o primim. You know, and da? no? we prophesy it. O profețim. You receive it. O primești. You trust the Lord to work it out in your life. Și ai încredere ca Dumnezeu să o aducă în viața ta. But I don't understand. Dar nu înțeleg. Neither do I. Nici eu. I don't care. Dar nu pasă. I showed you biblically. Ți-am arătat biblic. Not only that the breath is biblical. Nu numai că suflarea e biblică, but it is the very source of life that we're looking este for. chiar sursa principală a vieții pe care o căutăm. So here's the question. Uite care e întrebarea. Do we want our normal church service? Vrem slujba noastră de biserică normală. Come, hear a good teaching, go, do our good moral thing. Vino, auzi o predică bună, du-te, fă lucrurile tale morale. Or do you want to become an exceedingly great army? Sau vreți să deveniți o armată uh, uriașă? walking with the keys to the kingdom that you possess. Care umblă cu cheile împărăției care le avem în posesie. And taking this ground for the kingdom of God. Și care luăm, stăpânim acest pământ care ne l dă Dumnezeu. Then you need the breath. Atunci ai nevoie de suflare. And the only way I know for the breath to come is to prophesy. Și singurul fel în care știu că suflarea poate să vină este să profețim. Ezekiel did it. Ezekiel a făcut. And a whole valley of dry bones lived. Și o întreagă vale de oase moarte a God trăit. Breathed. Dumnezeu a suflat and dust became a living being. Și praful a devenit o ființă umană. Witnesses were resurrected from the dead. Martorii au fost înviați din morți. Jesus breathed. Isus a suflat. And there was the outpouring of the Holy Spirit. Și a fost revărsarea Duhului Sfânt. Are you encouraged at all? Ești încurajat tu cumva? The back is like I'm I don't know what to say. Cei din spate, oh, nu știu ce să zic. <laughs> Raise your hand if you think I'm weird. Ridică mâna dacă tu crezi că-s ciudat. It's not a problem. Nicio problemă. Jello, you're weirder than I am. Jello, ești mai ciudat ca mine. But how about this? Uh, it's eight minutes till nine. Da, cum e, hai să facem așa, e 9 fără 8 minute. I was told to be finished by nine. Mi s-a spus să termin pe 9. And we can do it. Și putem să facem. Because it's not something that a man can do here tonight. Pentru că nu este ceva ce un om poate să facă aici în seara asta. So, Danny, would you go play something? Așa că Dani? Play wind. <laughs> I don't know what it sounds like, but find it. Cântă vânt. Play it. <laughs> nu știu cum sună, dar e bine. And if you'll stand up with me. Și dacă vrei să te ridici cu mine. All you've got to do is be willing to receive. Tot ce trebuie să faci este să fii dispus să primești. I'm willing to prophesy. Eu sunt dispus să profețesc. If you're willing to receive. Dacă tu ești dispus să primești. Are you willing? Ești dispus? And after, listen, if you're willing, și ascultă, dacă ești dispus, then you're going to receive. și uh, atunci vei primi. And you know what the Lord said? Și știți ce spune Domnul? Freely you have received. Fără plată ați primit. Freely give. Fără plată să dați. Receive the life. Primiți viața. You've got to be ready to go out there and do something with the life that God gives. Trebuie să fiți gata să mergeți afară să faceți ceva cu viața care vă dă Dumnezeu. Would you close your eyes? Vreți să vă închideți ochii? want to, if you want to move in the life of God, dacă vrei să miști în viața lui Dumnezeu, if you want to really allow that breath to come in and and revive you, dacă vrei să lași viața uh, suflarea aceea să vină înăuntrul tău și să te învie, It has to start by first of all receiving Jesus Christ as your savior and Lord. Trebuie să înceapă în primul rând ca să-l primești pe, pe Isus Hristos ca Domn și Salvator în viața ta. He gives to those who are in relationship with el dă celor care sunt în relație cu El. So if you're here tonight, Așa că dacă ești aici în seara asta and you've never made a decision, și nu ai făcut niciodată o decizie and I don't mean you just say, I you, Jesus, și nu vreau să zic, da, te primesc, Iisus, dar ești gata să-ți lași viața ta jos și să o primești pe-a Lui. You're ready to recognize that living for yourself has not brought good fruit in your life. Ești gata să recunoști că uh, faptul că ai trăit pentru tine nu a adus roadă bună în viața ta? But you want to see something different. Dar vrei să vezi ceva diferit. Maybe this sounds good to you and you'd like to begin to experience it. Poate asta sună bine pentru tine și vrei să începi să experimentezi. Well, the gift of God's Son and His salvation is available for you. Atunci darul Fiul, uh, uh Fiului Lui Dumnezeu pentru mântuire este disponibil pentru tine. And just like everything else, you receive it by faith. Așa că toate celelalte primești prin credință. So we don't want to embarrass you. Așa că nu vrem să te stânjenim. Uh, but we want to give you that opportunity. Dar vrem să-ți dăm oportunitatea. So if you're here tonight and you say that's me, I need to make this decision. Așa că dacă ești aici în seara asta și zici asta sunt eu, eu trebuie să fac decizia asta. If I'm going to receive the breath of life, I first need to receive life. Dacă îi se primește suflarea aceea de viață, să, trebuie să primești prima dată viața. And tonight you want to make Jesus Christ. You want to give him the place that he rightfully deserves și în seara asta vrei să-i dai lui Dumnezeu uh, dreptul care îl merită cu adevărat. And you want to receive him as your Lord and your Savior. Would you lift your hand where you are? Și vrei să-l primești ca Domn și Salvator în viața ta și dacă vrei să faci asta, ridică-ți mâna chiar acolo unde ești. I believe the Holy Spirit has to stir in your heart for that to happen. Cred că Duhul, uh, Duhul Sfânt trebuie să stârnească inima ca asta să se întâmple one hand up, you can put Mână your hand down now. poți jos acum? So I don't do long emotional altar calls. Deci nu fac chemări emoționale lungi. If the Spirit's working in your heart, you just need to respond. Is there anyone else who says that's me tonight? Dacă Duhul Sfânt lucrează în inima ta, trebuie să răspunzi. Mai este cineva care zice, eu sunt ăla, trebuie să mă decid? Călin chiar aici. He's going to walk right to the back. If you can meet him, he's going to pray with you. Va merge în spate și dacă vrei să te duci la el, să se roage cu tine. Pentru ceilalți, în regulă, închideți-vă ochii, uh, ridicați-vă mâinile către Dumnezeu. Nu e magic. E doar un semn că suntem gata să primim. tells me, ascultă, Domnul îmi spune, that some of you want this, că unii dintre voi vreți asta, but already the enemy is accusing you. Already the enemy is accusing you. Și deja dușmanul vă acuză. He says you can't receive this. Zice, nu puteți să primiți asta. Not after what you did this week. Nu după tot ce ai făcut tu săptămâna asta. Not with the sin that you're involved in. Nu după păcatul în care tu ești implicat. But listen, you have a promise. Ascultă, ai o promisiune that says if you confess your sin, care zice dacă îți mărturisești păcatul, he is faithful and just to forgive you of your sin. El este drept și credincios să te ierte and to cleanse you from all unrighteousness. Și să te curățească de toată nelegiuirea. And listen, confession, repentance, it's a thing of the heart. Uh, mărturisire și pocăință este o chestie a inimii. So right now, așa că chiar acum, feeling bad is not what brings forgiveness. Să te simți rău, prost, nu, asta nu aduce iertarea. Și jertfirea lui Isus Hristos și faptul că o primești prin credință, asta aduce iertarea. Nu plângi și ajungi în eternitate, ci crezi și ajungi în eternitate. Nu lăsați mâinile jos, continuați să primiți. Haideți. So if that's you, just say, Lord, Așa că dacă tu ești persoana asta, zi, Doamne, I confess my sin. mărturisesc păcatul meu. And I agree with you, Lord, that it's sin. Și sunt de acord cu tine, Doamne, că ăsta este păcat. And I don't want to live that way anymore. Și nu mai vreau să trăiesc așa, de acum. And I ask you to forgive me. Și îți cer să mă ierți. And I thank you. Și îți mulțumesc for your promise. pentru promisiunea ta. Said, if I would confess my sin to you, care zice că dacă mărturisesc ție păcatul meu, you're faithful. tu ești credincios, ești drept. Mă ierți și mă curățești. Dacă ai făcut asta, ești curat chiar acum. Ar trebui să te aștepți pe deplin să primești viața. Tată, în numele lui Isus Hristos. Mă rog ca prin Duhul tău să încep să miști în, locul acesta. Doamne, tu spui că cei flămânți și însetați vor fi umpluți. And Lord, I know it's not everybody here. Și Doamne, știu că nu toți cei de aici sunt așa, dar sunt multe inimi flămânde, Doamne. Sunt multe suflete însetate. Și mă rog ca Tu să începi să torni și să începi să-i umpli chiar acum în numele Lui Iisus Hristos. Mai mult Duhul Sfânt, mai mult Duhul Sfânt, mai multă dezlegare, mai multă vindecare. Lasă să curgă, Doamne. Lasă să curgă. Let the life flow. Lasă ca viața să curgă. Yeah, let the life flow, Lord. Da, să curgă viața. Let the wind blow. Să sufle vântul. It's a new day for you. E o zi nouă pentru tine. It's a new day in this place. E o zi nouă în locul acesta. Something different is happening for you. Este ceva diferit ce se întâmplă pentru tine. And it's not because I'm here. Și nu din cauza că eu sunt aici. Because the Spirit of God is working in your heart through revelation. Din cauza că Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima ta prin uh, descoperire. Yeah, blow in this place, Lord. Da, suflă în locul ăsta, Doamne. Blow in this place, Lord. Suflă în locul ăsta, Doamne. Let the breath of life come, God. Lasă suflarea de viață Let să vină, Doamne. Let the wind of your Spirit blow. Vântul Duhului tău să sufle. Release it, God. Desleagă, Doamne. Release it, God. Desleagă. The promise is that rivers of living water would flow through you. Tu promiți că râuri de apă vie vor curge that din means tine. Power. Înseamnă că putere. That means life. Înseamnă viață. That's what God has for you. Asta e ce are Dumnezeu pentru tine. Let it flow. Lasă să curgă. Let it break open. Lasă să se deschidă. Let the spirit of God come in. Lasă Duhul lui Dumnezeu să vină. And begin to tear down every wall. Și să dărâme orice zid. Begin to break every obstacle. Și să dea la o parte orice obstacol. To set you free. Să te elibereze. To let the rivers flow. Și lasă râurile să let curgă. Lasă-le să curgă. He will do exceedingly abundantly. El va face mult mai mult. Above all that you can ask or think. Decât voi vei putea tu să ceri sau să gândești. According to the power that works in you. În acord cu puterea care lucrează It's în tine. There. este acolo. Let the breath of God blow on that tonight. Lasă suflarea lui Dumnezeu să sufle în seara asta. Let it blow. Lasă să sufle. Let it come, Lord. Lasă să vină, Doamne. Let it come, Lord. Să vină, Doamne. Let it come, Lord. Să vină, Doamne. Let it come, Lord. Să vină, Doamne. I prophesy the breath into you. Profețez suflare în voi. I prophesy the breath into you. Profețez suflare în voi. That you would come alive tonight. Să, re- să veniți la viață în seara begin asta. to be transformed tonight. Să începeți să fiți transformați în seara asta. God begin to shake you free. Ca Dumnezeu să înceapă să vă elibereze. All the fear to go. Toată frica să plece. All the rejection to go. Toată respingerea să se ducă. All the timidity to go. Toată timiditatea să plece. In Jesus name every chain to be broken. În numele lui Isus orice lanț să fie rupt. Fear of failure to go frica de oameni, de eșec să plece. Fear of man to go. Frica de oameni să plece. Fear of the unknown, let it go. Frica de necunoscut să se ducă. Fear of taking a risk for God, let it go. Frica de a lua uh, a-ți asuma risc pentru Dumnezeu să plece. Name be free. În numele lui Isus Hristos fi liber. In Jesus name be bold. În numele lui Isus Hristos fi îndrăsneț. In Jesus name be released. În numele lui Isus fi deslegat. Freely you have received. Fără plată primești. Freely you can give. Fără plată poți să dai. Let it come, Lord dă voie să vină. Go deeper. Du-te mai adânc, Doamne. Go deeper. Mai adânc. Let him go deeper. dă voie să meargă mai adânc. Don't worry about how, just say, Lord, I let you go deeper. Nu te îngrijora de felul în care va face I let zi, you go Doamne, deeper, Lord. te las să mergi mai adânc, te las să mergi mai adânc. Let him come. De, hai, lasă să vină. Mai mult. Much more. Mai mult. Much more. Mai mult. Just receive the peace of the Lord. Doar primește pacea lui Dumnezeu. See, if you're not in peace, you can't be in the Spirit. Vezi, dacă nu ești în pace, nu poți fi în Duhul. And some of you right now, și unii dintre voi chiar acum, your mind has been so tormented. Mintea voastră e așa de chinuită. Your emotions have had control over your life for so long. Emoțiile voastre au avut control peste viața voastră așa de mult timp. But right now, let the peace of God begin to reign in your heart and in your mind through Jesus Christ. Și chiar acum lasă pacea lui Dumnezeu să domnească în inima și mintea ta prin Isus Hristos. Some of you can feel it unii dintre voi puteți să simțiți. Dumnezeu chiar vă umple fizic cu pacea lui. Și asta este ce te va duce mai adânc în lucrurile Duhului. Îți mulțumesc pentru pacea ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc. Well, I lied to you. I went five minutes too long. I lied. Am mințit, am mers 5 minute mai lung. But I want to leave you with this. Dar vreau să vă las cu asta. Take what the Lord did tonight. Ia ce a făcut Dumnezeu în seara asta. And make a commitment right now. Și ia-ți un angajament chiar acum. If you're not baptized in the Holy Spirit, you're in a church that believes in it. Let them help you get filled with the Spirit. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, ești într-o biserică în care crede în Duhul Sfânt și dă-le voie să fii umplut you're Duhul Sfânt. Dacă ești deja umplut, make a commitment today Vă un angajament azi. Every day. În fiecare zi. Every day. În fiecare zi. You will take a few minutes to pray in the spirit. Îți vei lua câteva minute să te rogi în Duhul. So that the seed God planted in you can begin to grow. Ca sămânța care Dumnezeu a plantat-o în tine să poată să înceapă să crească. If you, I'm telling you if you do, it's a new day for you. Îți spun, dacă începi să faci, este o zi nouă pentru tine. God did something in you tonight. Dumnezeu a făcut ceva în tine în seara asta. And he will take you farther than you ever imagined. Și te va duce mai departe decât ți-ai închipuit vreodată. Amen. Amin. God bless you. Thank you for letting me come and share with you. Ok, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să vin să împărtășesc cu voi în seara asta. Mulțumim, pastor Denis. Aș vrea trupa de la Centrul Creștin Cluj să urce sus, să uh, cântăm ultima cântare de laudă, acum la sfârșit, să sărbătorim ce Dumnezeu a făcut. La câți Dumnezeu v-a vorbit? Amin. Dumnezeu chiar, uh, pastorul Denis nu știe, n-am vorbit cu el, eu am lăsat, i-am dat libertatea să vorbească ce Duhul Sfânt uh, îi va pune pe inimă, dar uh, dimineața asta, și poți să-i traduci, Calin, dimineața asta Duhul Sfânt mi-a vorbit în direcția asta și nu știam pentru ce exact, dar simt, simțeam că Duhul Sfânt vrea să ducă tineretul nostru la următorul nivel în, uh, în lucrarea Duhului Sfânt și uh, a fost uimitor, a fost o confirmare că Duhul Sfânt chiar vrea să facă asta, vrea să te folosească pe tine, să te rogi pentru bolnavi, Vrea să, Dumnezeu vrea să lucreze, să te folosească pe tine, să facă lucrări mari în, în acolo, în mediul în care te-a pus pe tine, amin? Eu nu o să mă duc la tine la școală să predic Evanghelia. Anca, tu ești chemat acolo. Eu nu o să mă duc la tine în, la locul de muncă, la Celestica, eu să predic Evanghelia la Celestica. De ce te-a pus Dumnezeu acolo pe tine? Să te rogi pentru cei bolnavi de acolo, să fii folosit de Dumnezeu, amin? Vii aici la tinere, vii la biserică ca să fii echipat. Noi suntem aici să te echipăm pe tine, să faci lucrare acolo, la Celestica și școala ta. Amin? Asta de cheamă Dumnezeu să faci. Așa că mulțumim frate Denis că ai, pastor Denis că ai venit, mulțumim echipei de la Cluj. Ei se pregătesc imediat să cânte. Trebuie să vă spunem, nu știu, poate unei a simțit, a fost mai frig în seara asta, nu știu dacă ați observat. Noi de obicei așa de frig, că dintre voi știți asta, de obicei e cald aici. Asta s-a defectat ceva, au venit niște cu ceva excavator și au lovit, uh, o rupt o conductă, că nu trebuia să o rupă. Așa că a fost o defecțiune și deci îmi cer scuze și eu personal. Eu fost și mie m-am fost rece, ce vorbiți? Așa că aș vrea să, oricum, pe Denis o să-l mai auzim, amin? O să sigur o să-l mai auzim pe dacă... Ne place ce Dumnezeu face prin el în Cluj și suntem alături de ei. Haideți să lăudăm acum, voi sunteți pregătiți? Haideți să încheiem seara aceasta și să-i dăm slavă Lui pentru tot ceea ce a făcut în viața ta și în viața noastră în această seară. Știți cântecul ăsta? Vreau să te laud mai mult ca până acum. La refren e liber, da? Știți? Ok, hai să băgăm atunci. Ok, hai. Thank you. Să te laud mai mult ca până acum Vreau să ridic mâini mai sus ca până acum Vreau să strig mai tare ca până acum Vreau să strig mai tare ca până acum Vreau să mă închin mult mai mult ca până acum Să te iubesc mult mai mult ca până acum Hai să facem! Vreau să dansez mult mai liber ca până acum Vreau să dansez mult mai liber ca până acum Haideți cu liber!